Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, mi smo posljednji puta održali ders ili za onu bajramsku hudbu nakon Ramazana mjeseca. I od tada je proteklo više od mjesec dana. Je tako? Mjesec i pol mjesec i po nismo ni jednog drca održali. Mjesec i po nismo gotovo nikakve aktivnosti imali. I najglavniji uzrok jesu prostorije koje smo izgubili. I eto ovaj skučeni prostor koji smo jedno našli, a i sami vidite što smo včera doživjeli da nije nije baš pogodan. Ali eto, ne smijemo stati. Mi ćemo se večeras bi idni lahi ta'ala samo malo nadovezati na onu hudbu koju smo održali za Bajram. Naime, nakon, eto, mjesec i po nakon te hudbe, stvari se analiziraju, dodaje se, oduzima se. braćo moja draga, da su poslanici salavatullahi alaihim kojim slučajem bili od onih da nisu govorili istine kako bi se prenio do nas ovaj din ako bi Allahu poslanik salallahu alaihi wasallam bio kukavica od Kurejša i bojao se Kurejšija kao mušrika ko bi poveo ashabe Ako ne bi Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam bio prvi od onih koji je pogrdno govorio za njihove bogove koji su obožavali ili božanstva mimo Allaha azza wa jalla. Zar može to očekivati onda od ashaba da to učine ako ne bi on to prvi uradio? Braćo, vama je poznato da četvorica imama medheba, četvorica imama medheba, ili su bili zatvarani, ili su bili bičevani, ili su bili kažnjavani. Sve četvorica. Ebu Hanife umru u zatvor. Imam Mali kudaran. Imam Šafija također, imam Ahmed bičevan i zatvaran. A danas se korača stopama tih ljudi i uzimaju se propisi i osnovali su se skupine koje se zovu medhebe u islamu. Naprotiv, braćo, za Ebu Hanifu rahimahullah. Čete naći dva rivajeta. Kaže umro je zatvor zato što je odbio da bude kadija. Međutim, postoji drugi rivajet. Umro je u zatvoru zbog toga zato što je smatrao dozvoljenim izlazak protiv nepravednih vladara u to vrijeme. Zato se kaže u biografiji e- Ebu Hanife rahimahullahu kada mu prigovaraju islamski učenjaci džerha i ta'dila kažu kane jara sejfen. Ovo kane jara sejfe kaže je teško da bi preveli sad bukvalno u bosanskom jeziku nego prevedemo ga u bosanskom jeziku shodno terminologiji pojašnjenja u hadijskoj nauci kaže se smatrao je dozvoljenim izaći sa sabdom na ne, protiv nepravednog vladara. I ovo je prigovor kojim je prigovoreno od strane islamskog učenjaka imama Ahmeda i onih koji su bili na menheđu selefa. Jer su rekli, tamam da je vladar nepravedan, mi protiv njega se ne podižemo. Ali su bili zatvorani i umirali su zatvorima i ima Ebu Hanife, rahim Allah, je umro u zatvoru. Znate, između ostaloga, da je šehol Islam ibn Mutajmije umro u zatvoru. Jel umro u zatvoru ili umro u zatvoru? Umro, braću, u zatvoru. Ja sam govorio često, nije bilo područja u koje ne bi on došao da ne bi odmah zatvorili. Zašto? Zato što je njegov govor prijao kadijama, imamima tada, ili zato što je njegov govor bio oštra sablja protiv toga, oštra sablja protiv toga. Braćo moja draga, Ibn Hazmel Andalusi je umro u izbjeglištu protjerani svog rodnog kraja, rodnog sela a njegove knjige pred njegovim očima paljene. Doćem danas, Ibn Hazm al-Andalusi slovi kao za velikog islamskog učenjaka i njegove knjige su vrijedne, pogotovo knjiga u Usulu. El Herawi. Kako kaže Hafiz Zehebi u sjeru, u, u sjeru Alamnu Bela, također u spomi, i u Tadkiratul Hufadu, On sam kaže, pet puta sam stavljen pod sablju. Moja glava ispod sablje je, kaže, bila pet puta. Nisu mi, kaže, nikad rekli, promijeni svoj medhe, promijeni svoje mišljenje, promijeni svoj stav. Nego su mi, kaže, rekli, šuti, pa sam rekao, lesko, neću šutjeti. Dakle, dovodili ga i, i stavljali mu glavu na panj pet puta u njegovom životu. I svaki puta kaže, nisu mi govorili, preživjet ćeš, dede promijeni svoj merzeb, budi drugog merzeba, budi drugog stava, budi drugog mišljenja. Ne, kaže, samo su govorili, šuti, nemoj govorit. Prešuti zlo koje si vidio, nepravdu koju si vidio, prešuti fikski propis koji kršimo. Nemoj da komentarišiš. Pa je rekao, la eskut, neću šutjeti. Braćo, nakon što sam održao hudbu, vi, vi ste mnogi čuli je i ne znam ja, prve kritike koje su mi došle su bile kritike od braće. Neki koji su bili prisni ali nama ovdje, ali nema više. Jedan ili dva. Čak i ona kamera koja je snimala tada, reklo se šta se je reklo? Da se vrati, da se vrati kamera. I ne smiješ više ni snimati. Toliko sam ja, znači, zločest govor u državi. Da se ne širi fitna. Da se ne širi fitna. I umjesto da je mene brat kontaktirao, kontaktirao i daju i taj daja koji on kontaktirao, nije mene kontaktirao, nego i on osudio, kaže ovo nikako treba. A treba je mene da nazove daja. Mohidine, šta je? Dođi mi gore ili ću ja doći tebi dole? Doći ja gore, nije problem. Nije me kontaktirao. Ja, braćo, Allah mi je svjedok imama sam govorio, još ni jednog dersa, ni jednog daje presušao nisam. Dvije godine sam evo da među vama. Jednog daje još ders njegov preslušao nisam. A moji se dersovi slušaju kod Alija. I on je jedini. Kad sam održao ders o Buhari, odmah su se našli neki ko biva da me posavjetuju i da mi donesu nešto šta si donio. Dokaz proti sebe. Helem nisam. Njih, braćo, ne boli. Ne boli, braćo. što je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nama pokazao put i pojasnio kako da se zeka taj prikupi i kako da se vitra i sada kotol fitr taj prikupi i kome da se podijeli. I nije im stalo do toga da upotpune sunnet, nego gledaju svojim očima kršenje njegovo i ko prigovori tome mi ćemo ga osuditi. Što znači samo naprijed tako radite. Naprotiv, prije nego što je ta bajranska hudba, braćo, bila, dana 20, onaj 15. Ramazan, znači, u augustu 2012. godine, 15. Ramazana, pola Ramazana, održata je hudba u gore Gazi Husrem Begovoj džamiji. I bivši rejs je održao hudbu. Između ostaloga braćo je došao sa govorom koga nikog ne boli. Od ove daja i onih koji me kritikuju. Između ostaloga braćo kaže se Slušajte dobro. Kaže, govoreći o tome da imami moraju prenijeti našu fetvu, kaže da prenesu našu fetu da su blokovi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini jedini ispravni dokaz za uplatu zekata sada kod fitra. Ako nisi platio zekat ili sada kod fitra na blok, tvoj zekat i tvoj sada kod fitra nije ispravan. Te je zajednički fond, pasite dobro, Bejtul Mala islamske zajednice jedino ispravno mjesto za zavanje zekata i danje sada kod fitra. Sjećate se kad sam govorio na toj hudbi šta znači Bejtul mal el muslimin. Bejtul mal muslimana, braćo, jeste bejtul mal svakog muslimana na Dunjaluku. Tako je hilafet. Iz Bejtul Mala se gradi bolnica, iz Bejtul Mala se gradi put, iz Bejtul Mala se gradi škola, iz Bejtul Mala se izvaja sirotinju, iz Bejtul Mala se daje za one koji su bolesni, nemoćni, starci, čak kršćanima koji plaćaju E, koji su plaćali džiziju. Kad je ostario, ne može više da plati, a bolestan je obolio, isla iz ovoga Betul Mala sa njemu plaća da živi. Ugovorimo Kamel Dževzija, koji on spominje u svome čuvenom dijelu Ahkamu Ehli Vime, kada kaže kada kršćanin koji živi u islamskoj zemlji ostari i nema sredstava da živi ili postane sakat ili postane bez kapitala, Iz Bejtul Mala se njemu izdvaju njegove potrebe za život. Danas ti kao musliman, ako postoji Bejtul Mal muslimana, nemaš i potreban si, odeš, tražiš svoje pravo koje ti pripada. Utvrdi se tvoje stanje, daje ti se. Ibn Tejmi je kada govori o kradljivcu koji ukrade, braćo moja draga, pa mu se zatim osjeća ruka, kaže između ostaloga, kada mu se ukrade, kada mu se osjeća ruka zbog krađe, iz muslimanske blagajne i Bejtul Mala se podmiruju svi njegovi troškovi dokle god je živ. Jer on više sa ljevicom nema šta da radi. Može kopati sa ljevicom. Ne može se braću kako treba da operi insan sa ljevicom. Da se očisti. Da jede. Kako da radi, zaradi za sebe, za svoju ženu i djecu. Ako je imao stan, daje mu se za stan, ima petoro djece, daje za svako djete, kako treba, sve kako bude na normalni, kako ostali živi kako ostali živi. To je bejtul mal muslimana. Ali ovdje definicija, braćo moja draga, bejtul mal islamske zajednice. Odnosno, iz tog bejtul mala se podmjeruju troškovi njihovi tekući koji se nalaze tude. Zato ja kao onaj koji sam nezaposlen i vodimo se na zavu za NK, <laughs> bez kvalifikacije dole, da odeš tražiti iz bejtul mala islamske zajednice, će ti se dati. Ište, tražite, pa ćete vidjeti. Dočim iz Betul Mala muslima, muslimana, mora ti se dat. Mora ti se dat. Jedino je, kaže, to mjesto znači zadavanje. Drugo se ne daje. Nemoj slučaj da bi nekome dao. Dobro, braćo, mi smo ove godine prikupili preko 5000 sada katolfitra. 5000 maraka. Svi nama koji su dali, znači, ne, im su dobili bloka neispravno, i nisu dali u Bejtul Mal, opet neispravno. Ja prvi sam dao nama ovdje, pa smo uzeli brašni i podijelili ljudima i ostalih namjenica. Znači i moje je neispravno. I malo da sada se ja pobunim, pa bunit ću se, vola. I da pojasnimo to. Znači mi smo neispravno, braćo moja drala, u neispravno mjesto dali i nismo dobili bloka. To je. Ovo ćemo kasnije je svjesno kršenje rečene fetve o zekatu, to je koje dobro. I sada kad fitra od bilo koga koji ovim putem uđe, ravno je svjesnom kršenju trećeg stuba islama. Eto, mi smo prekršili treći stub islama. Svjesno smo prekršili treći stub islama jer nismo zekat naš ili sada kao fitr dali na blok i nismo ga dali poslali u Bejtul Mal islamske zajednice. Gotovo. Morate li onda? Šta smo? Ne znam ja šta smo više. to je hilafeta i mameta menšura, to znači nepoštivanje značaja i značaja i značenja akide i šarije. Mi znamo dobro, braće, šta je hilafet, šta je imamet i tako dalje. Ozad kaže, to je na osnovi, to je stanje, znači to je poput hilafeta. A to što nemaš ni svoje vojske, to što nemaš svoje policije, to što nemaš svoje sudova, to što nemaš nikakog, to nije... Ti ako si halifa i ako si na mjestu hilafeta, ti si bolan neovisan u državi, ti si država. A ne da se ti, evo ovdje imamo sada zakonik za vjerske zajednice koje je dala država ova Bosna i Hercegovina. Ti si ispod tog zakonika. Ti mora da poštiješ njihovo što te ne propiješ. Ti nisi država. Jer da si država ti ne bi bendo to. Imao bi svoju vojsku, svoju policiju, svoje organe, svoje sudstvo. A, sudstvo. Jer vi znate, braćo moja draga, da u vremenu Austro-Ugarske monarhije se na ovim prostorima sudlo po šerijatom muslimanima. Znate li za to? U vremenu cara Ferdinanda, dolaskom Srba, Hrvata, Slovenaca nije ugašen u potpunosti šarija. Čak! I kad su komunisti 45. došli na vlast, do 53. se je sudilo u bračnom i nasilnom pravu tada. Danas ne imamo ni bračno i nasilno pravo. A poziva se na hlafet, imamstvo. Braćo, tada nisam iznio podatak. Al krenut ćemo sa haditha u kojoj bliž Bukhari. U svome sahihu. Kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao Mu'ad ibn Džabla, Mu'ad ibn Džabel, u El Jemen, u Jemen ga poslao. I rekao mu ti dolazi s narodu kakvome, kršćanima. I prvo neka ti bude što ćeš i pozivati je šehadetan la ilaha ilaha. I tako dolazi u ovaj hadithu. I prvo što ćeš poznat, kaže, nek bude u šehadet. Da nema drugog božanstva mimo Allaha i da sam ja njegov poslanik. Zatim dole kaže, fa'alimhum. Fa'alimhum. I kaže, poduči ih. I ovo nas zanima. Enna Allaha qad farada alihim. Sadaqa. Ima u rivajtu iftarada alihim sadaqa. Kaže da im je Allah Đelešanuhu propisao sadaku. Odnosno zekat, vitre, ono što, je, što se mora izdajati. Tukhaz min agni aihim. I kaže ta se sadaka uzima od njihovih bogataša. Pa ste izraz. Agni aihim. Njihovi bogataša. Va tu reddu ala u rivajetu fi fukara ihim i daje se njihovim siromasima. Nije Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadith bilježi muslimi, termidi i svi ostali rekao Muad ibn Džebelu Muad kad doj dođeš u Jemeni propis, eh reci da im Allah Đelešanu propisao zekat i vitre ha, i koja se uzima od njihovih bogataša i men se vamo donese u Medinu. Pa da ja podijelim kome hoću po Medini. Primjera radi. Ili da zadržimo za sebe u državnoj blagajni. Ne kaže. To had min agni'aihim uzima se od njihovih bogataša u Jemenu i podijeli se na njihove siromahe. Va tu raddu ala fukaraihim koji žive također u Jemenu. Nemoj meni ništa ne nosite. Ovo je pravilo osnovno. Ovo je, braći moja draga, osnova. Uzeo si ovdje, podijeli ovdje. Podijeli ovdje. Mi smo to govorili kroz njega Hanefijskog medreba. Neka se vrati i hoće na našu kudbu. I nisu dozvolili osim u izvarednim slučajima koje sam ja rekao, to samo dva. Da podijeliš svoju bliskoj rodbini koja živi u drugome kraju države. Nisu u tvome, a potrebni su. I da se dadne i izdvoji zato što je tamo negdje bila suša ili poplava. Sad će neko reći, e, oni su izdvojili, kaže, kada je bilo podrinju tamo poplava. Te iste godine, braću moja draga, Hadžija je ostao bez pola duluma zemlje. Jesi ostao Hadžija? Dva duluma zemlje rijeka odnijela. Iste te godine. Jel ti Hadžija došao koji da ti dadne iz zekata, da ti dadne pare? Ništa ni bolno. Tako. Kaže, pa ja, kaže, imali smo, kaže, opravdano imamo šta, u podrinje smo kada postali dio zakata, jer su ljudi stradali, kaže, od poplava. Čovjek dva duluma izgubio ga ovdje u ovome selu. Niko, jel ti došao ko pitat, hađija, treba li ti pomoć? Da, ništa, druga tura, evo, neće evo. makar uspostavi korito da, da odnese sve, ono, jednu ravu tu. Kvali, bar jedno malo, jedno su ti, niko ništa. Dalje, vi znate, brata, brata, brata, kako se ovaj zove, iz, iz Zehro, što je Ramiz, iz Brke. Ramiz. Te iste godine njemu je prvi sprat čitav stradao. I jel ti stradao prvi sprat te godine? Jesi. Jel ti ko dao iz zekata? Ništa. Koga farbat? Zatim, braćo moja draga, prigovorili su mi neki, Allah mi je svjedok, i to je došlo do mene. I to od ovdašnjih čelnika, pa su rekli, kaže, kako je on na hudbi iznio lažne, kaže, podatke, informacije. O tome da se kaže da je određeni procena da ostaje, kaže u džematima ili u metlisu ili u muftistu. I to pa kaže 25%, on rekao, nisam rekao, Allah, 25%. Vratite se na drz. Ja sam rekao, ostaje jedan dio tude, jedan dio tude, jedan dio tude. Procentima, procentima. Ali nisam spomenuo koliko. Gledajte sada ovo, braćo moja draga. Ovo vam je stranica Rijaseta. Koja govori o prikupljanju zekata od prošle godine. Koliko je došlo, ko je šta zadržao, gdje je otišlo i tako dalje. Pa se kaže, između ostalo kaže, međlisi su zadržali otprilike 10 miliona prošle godine sa bratom. 10 miliona maraka. Otprilike, ovo da se navodi cifra. Mi smo 8 miliona i 596, znači ima gore spomenuti i oko 10 kad se sve sabere. Znači na podu 8 miliona i 596. Dobro. Dobro kaže. Pa se dobro, od tog iznosa Beitul Mal je uplaćeno 4 miliona 321 hiljada. G je ostali 4 miliona. Došlo je, znači, prikupljeno je 8 i 500. 8 miliona i 500 prikupljeno. U Bejtul Mal, takozvan islamske zajednice u Sarajevo, je uplaćeno 4 miliona 321 Ovo su njihovi podaci. Ovo su nisu moji. Ja znam da su vješći. Ovo su njihovi podaci. Hajde nek budu ovaki. Hajde nek budu ovaki, eto, priznajmo da su ovaki. Hajde nek budu. Znači, 8 miliona prikupljeno i 500. 4 miliona 321 je uplaćeno. Gdje je ostala para? Slušajte sad, gdje je. Medici su zadržali predviđeni 25%. Od tih 8 miliona i 500, svaki međus koliko je prikupio sebi ostavlja 25%. Muftijistima pripadalo je, ili pripadalo je 5%. Međus Brčkog, ovdje mi smo iz Brčkog, je braćo prikupio prošle godine, njihov prikaz nije naš, 182.000. Ostavi sebi 25%, to ti je, braće, koliko? Preko 40.000. Jel' tako? Oko 45.000 maraka. Je ostalo u njihovoj blagajni. Ostalo otišlo u muftistvo. Tuzansko muftistvo ima koliko međlisa? 23 međlisa. I sad 23 se sabere, nek bude po 100.000. To je koliko miliona? 2 miliona i 300. 5% sebi ostave, to je koliko, braćo? To vam je 100.000 i nešto maraka. Nek bude 100.000, eto. Ovi vamo dole 45, oni gore sebi 100, ono ostalo gore. E, eh, sad dobro, da li koji džemati sebi šta ostavljali? Jer su rekli da sam ja to slagao izmislio. To je rijaša to priznaje. Ja zvao neki dan čovjeka da se uvjeri, sekretara jednog džemata. Kaže, već deset godina mi smo kaj čitav zekad sada katolfiter sebi ostavljali. Čer. Deset godina viče nego ove zadnje dvije godine dobili smo dopis da moramo kaže muftisu posla zato što je muftisu kažu potrebno da kupi određen objekat. Ko hoće od čelnika neka dođe, ja ću mu dati brojne, kod me nazove i nek se javi i nek pita. Dobro, braćo, dobro. Vratimo se na naš teritorij. 182.000 prikupljeno zekata i sada katul fitra. Kaže, ist, ova izvještaj isti se kaže. Da budete opet ono upoznati sa ovim. Kaže se, kaže, od ukupno prikupljenog iznosa po međlisima bi 39 je, kaže, prikupljeno ime na ime zakata, a 61 ime na ime sadaka tulfita. Znači, 40-60. 60% je prikupljeno na ime sadaka tulfitra ili hvitara. 40% na ime zekata. Braćo, ovo su knjige hanefijskog metaba. Ovo su najoriginalnija dijela hanefijskog metaba u fiqhu. Najstarija, najočitevanija, najpriznatija. El Hidaya, El Ubafi, El Kitab, El Ihtijar, Mebsut i ostali. Kada se govori, da vam ne otvaram, neka vrate se stručnjaci na poglavlje o sadakatul fitr. I kaže se tamo ovako. U hanefijskom medhebu, otvorite sad dobro. Ovo nisam na Bajramu govorio, na okutbi, zato što sam mislio da će biti previše. Ali opet nije. Oni mene, još oni oko mene zarijevaju. Slušajte sada. Kaže se između ostaloga, da bi neku hanefijskom medhebu dao vitre, da budemo otvoreni, mora posjedovati nisab. Šta to znači, braćo? Nisab je ove godine islamska zajednica izrašna da košta da je, znači, 7.317 maraka. Je li tako? Da bi neko, ne, ne, ne, ne, jes, to je taj nisab isti. Znači, to je nisab za zekat. Taj nisab isti se uzima da bi neko dao i vitre. Ko ima manje od nisaba, ne daje vitara. U nas je običaj, braćo, u, u nas, ovdje u sredini, u mene u selu, kod vas u selu, da narod svi daju vitre. Ha postio, ha ne postio, ha bio ateista, ha bio ne bio, narod nosi, daju. On neće da daneš, dane žena za njega, ili žene, evo, dane mati za njega, i za njegovu djecu, daje. Hajmo sto maraka u džepu, hajmo djesta, hajmo tri hiljade, daje. U hanefijskom mezhebu ne daje niko osim onaj koji ima nisab u džepu. Da li u zlatu, da li u robi, da li u parama. Jesu li prikupili u ovde kod nas u Bosni i Hercegovini sada kod Tulfitr na ovoj osnovi ili nisu? Jesu li prikupili na ovoj osnovi? Nisu. Jok. Jesu li pojasnili ljudima? Jok, ne pojašnjaj. Odnosno, Vitre u Bosni shodno hanetijskom medzebu treba da dane samo možda 30% ljudi. Možda. A većinski dio sredstava 60% su dobili od vitara. Na kojem medzebu? Hanefijskom. Prekršili su hanefijski medzeb. A vidite sada ovo. Odluka o džamijskom kućnom redu, evo vam, 16. oktober 2007. godine. Donešena popis, dole imate koje je donio i tako dalje, kaže se, u tumačenju izvršavanja ibadetske islamske duznosti u džamijama, mesiđama, drugim mjestima, obitima, islamske jezike u Bosni, primjenjuje se hanefijski medheb. U tumačenju ibadeta, braćo, je li sada kontrol fitra ibadet ili nije? Ibadet! Primjenjuje se, kaže, hanefijski medheb. Po kojem medhebu si ti ubrao ovde sada kontrol fitra? Dobro, dalje kaže. A meni ne daš da ja predodim u mihrabu, kaže, nije hanefijskog medheba. Dobro, slušajte dalje. Idemo dalje. Džamije, mesčidi, drugi vjerski objekti su vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I njima upravlja islamske zajednice i drugi njeni organi. Allah Đelešanu kaže en al masađi delilahi. Mesčidi pripade samo Allahu. Braćo, li sam ja neznalica ili neko će da nas pravi neznalicama? Mi smo, braćo, ja sam u četvrtoj godini učio takozvan iktisadul islami ili islamsku ekonomiju. To je primjer podeblji. I tamo smo između ostaloga radili, kaže, podjela imetka koja je na zemlji. Kome je pripao taj imetak? Pa kaže se, Allahu pripada imetak. Koji? Allahu pripadaju džamije i vakufi. Državi pripada imetak. Koji? Državno vlastništvo. Od onoga što se osvoji kao ratni prijem petina. Od onoga kao što je osvojeno kao fej, nije se predalo harađ i ostale stvari. Državna imovina, državni metak. Bejtul Malova je sad što smo spomenuli, to je državna imovina. I privatno vlasništvo što posjeduje svaki pojedinac. I sad ima ovdje podjela kod ovog privatno kaže, eh, ima jedna vrsta gdje su šuraka, gdje se svi kažu učestvuju, to kaže tvoj je metak koji je u vodi, u zraku i travama. Dakle, u imovinskom stanju Allahu pripada šta? Džamije i vakufi. To je Allahov imetak. Ovdje su ga, kako su ga spravili? Prisvojili su ga u privatno lice. Zašto? Zato što je islamska zajednica privatno lice, braćo moja draga. Ili znate za to? Pravno stvar, pravno lice. Pravno lice. Islamska zajednica je registrovana na ministarstvu pravde kao pravno lice, udruženje građana od 300 ljudi, mi ćemo tamo posle vidjeti kako je to, koje je pravno lice, I meta koji pripada Allahu, stavili su ga u pravno lice. I šuti, kaže, nemoj govoriti. Nemoj, kaže, ljudima pršnje. Kaj, pogriješio si onom. Dobro. Između ostaloga, u hanefijskom medhebu, braćo, u svim knjigama, ja sam ih otvorao u ovom poglavlju, u fekhu stoji tamo, kada se govori tamo, kad se raspodjeljuje sadakatul fitr. Kad se raspodjeljuje sadakatul fitr. Vi sad znate, braćo moja draga, kad se uberu sadakatul fitr i zekat na blokove, džemat kad broji pare od blokova? Nakon Bajrama, je tako? Sjedu i broje. Nama brat jedan koji je bio nekad kaže u kesama. Broje se pare. Zatim odnose iđe u međlis od Međlisa ostaje tamo, vas pa se vamo se neka bude kako hoće, zatim muftiso, pa muftiso gore ili jasetu, dođe gore u onaj Betul Mal islamske zajednice, možda nakon par dana. Jel u redu? U knjigama Hanefijskog medheba stoji kaže da se daje sada kao fitr prije klanjanja Bajram namaza mora dospjeti ruke siroma. Da se obezbedi siroma. Ne smije proći Bajramski namaz. Pa kaže imam Al-Kasani, a čuveni hanefijski pravnik i učenjak. U svome djelu, Beda'iu as-sana'i fi tartibi šera'i. Između ostalo kaže, mora se podmijeniti siroma prije nego što krene on na Bajram da izađe. Da bude, kaže, potpuno spokojan. Da ne bude, kaže, zauze da li ima u kući, da pojede šta ili nema. da bude potpuno spokojan. A ne dođe da dođe na Bajram, svi se fino sredili, jer se od tamo se navodi od mustahaba, poželjni radi, da se insan obuče lijepo, da se namiriše, da se okupa, da se na, obuče lijepo, čisto odjeću. Svi dođeš ti tamo među njih, subhanallah ila vim, oni se lijepo obukli, a ti gom... Da li ima, šta ćemo danas jest? Hoće li mi djeca danas dočekati takšam ili će umrijeti od glavi? A? To da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavi ume da ga, da, me, da ih tome ne poduči. Jok, ne smiješ otići na musallu prije nego što podmiriš siromahu svom komšiluku sa svojim sadaka tulfit. A ne da dođe nakon par dana i to gdje dođe. Zaboravio sam donijet statistiku gdje se taj zekat, odnosno sadaka tulfitr, dijeli kod islamske zajednice. Iz Bejtul Mala Preko 50% ide za takozvane obrazovne institucije. Za tek negdje dole na dnu zakomiva povratnike i neke siromahe tamo. 3 ili 4 posto. Tek negdje na dnu, 3 ili 4 posto od tih koliko je došla 4,5 miliona gore njima, daju za potrebne ili povratnike 3 ili 4 posto, ne sjećam se sad. A za obrazovne institucije preko 50 posto. Za profesore, za nastavnike, za profesore na fakultetima, za doktore, za one, za, za onoga muftiju, za onoga kadiju, za onoga njima 50. Dobro, obrazovanje institucije reče, tu je za medrese. Braćo, vi znate, braćo, da svaki medresant, ovo govorim za medresu u Tuze, zato znaden. 180 je plaća, ne znam sad koliko plaća. Koliko plaća hađija? Mjesečno. Mjesečno, na Turci, ja. i hrana, boreva. Preko 150 mjesečno. Ja. Ne. 180 maraka. Koliko? 180, ili 180. Evo, 170 maraka plaća dijete svako koji ima Spavanje i A ja znam često puta i ove godine ste čut, Evo, samo malo, i ove godine će gajret bit tamo za medresu krompir. Kožice. Ko, dobro, kožice svakako idu. I meso i ostale stvari. Dobro, ovaj, pogledajte sada. Izdvaja se iz tog zekata i, fi, i vitara za platu nekome koji fino živi. A doći, ovaj što je izgubio dva duluma zemlje, jok. Ovaj što je potreban, jok. Zato kažu Bejtul Mal islamske zajednice, ne Bejtul Mal muslimana. Ko je blizu vatre, ogrije se. Ko je daleko, nema njemu ništa. Smrznut će se. Dobro. E. Tamo se navodi, ukoliko se ne varam, prošle godine bilo 8, 0,8% su, kaže, izdvojili za štampanje blokova za sada katolfitra i za kad. 0,8% od 4,5 miliona. To, braćo, dođe oko 40.000 maraka. Izdvojeno za štampanje tih blokova koje su dokaz da se ti ispravno podijelio zekar. 40.000 maraka da si dao 40 porodica koji nemaju šta da jedu. Tamo se također navodi da se od tih sredstava izdvaja za neke njihove kulturne segmente. Horovi i slično. Dobro, dobro. Horovi, naravno, braća, kakve horovi budu? Jer ima u Bosni jedan hor, takozvani, koji oni kažu, kasi ide tamo, da nema tambure i, i, i, i onoga? Oni, onaj, ima, je jel ima? Ha? Ima i Ja sam bio, braćo me draga, podučavao sam dole u bijeloj džami i samo malo, arapski jezik. I to mi bilo zadnji puta. I ja tamo u čionicu, to što otrese. Tamo ja uđo u onaj, kako se zove onaj? Amfiteatar. Amfiteatar. Oni došli gore se popili na bini su bubljevi. I to oni rokerski bubnjevi veliki. Imaju probu, hađija. Došlo muško, zemsko, imaju probu. Ovo je u džami, brać. I nisam više došao. I takvi, neću reći za taj hor, ali takvi i slični dobivaju, znači, određena sredstva za njihovu pomoć. Da li nema neko nešto dadni? A? Mi nema muzike. Mi nema muzike. Mi držimo dersove, pravimo iftare, potpomažemo siromaje na kraju krajeva. Je li nam, je li nam neko dao i pomogao nas iz tog zakata? Jok! Ne daj nam evo čak ni u džamije da više zavirujemo. Smeta mu da dođeš džamiju klanjati, smeta mu. Ako se odcijepiš, kaže, ono se osektašili, od mesta, od, ne zna insan šta da radi. Ne zna insan šta da radi. Gledajte sada, Braćo, mi smo ove godine, hvala Allahu, a i protekli, dvije godine funkcionišemo ovde. Sakupili smo sada katol fitr i sakupili smo i zekat. I podijelili smo i sjedemo i kome da ga dadnemo, zekat. Gledamo kome da ga dadnemo, koji je najpotrebnije da se dadne i da se podmiri. Odma istog momenta dođe, daj da se to odmah i dadne. Sada katol fitr mi smo ove godine, braćo, prikupili preko 5000. hiljada. I kupili smo i namirnica i paket je bio vrijedan oko 70 maraka. I za svakog tog koji je dobio 70 je otprilike bilo, smo dali još koliko po 10 maraka da se dadni. Pet ili šest porodica nam je usfalilo. Nismo imali. Pokrili smo gorivo nekome što je vozio i tako dalje, usfalilo nam je. Pa ste sada, pa ste sada, mi smo mogli nije posjest nas 4-5 i reći, ha, pet i po hiljada smo dobili, ili šest hiljada, bilo je zakata, hajmo mi ovo ostaviti u udruženju građana. Deset godina po šest hiljada, šestdeset hiljada, ha, kupimo sebi objekat, kupimo sebi dva doloma zemlje, moramo sebi da, jel, jel moglo tako da se uradi? Ili naš četiri, pet i kažemo, aha, čekaj malo, ovo je za tebe mohidne, ti si eto daja ovde, tebi dvije hiljade. Ovo je za tebe, ne znam, ti i ti koji su ovde prijesnik džemata, tebi, ona je toliko, tebi toliko, tebi toliko. Primjer radi, za tvoje troškove, za ovoga troškove i tako dalje. I ne znam, nije tamo, tamo ostavimo 300 maraka i kažemo, a, ovo ćemo podijeliti onima koji su potrebni. Primjer radi. I smo mogli tako uraditi i mi. Ali treba da otpreda Allah, zeva, džele. 100, znači ovi što su ostali dole 45.000, kako stoji po ovome spisu ovde? Ako što kažu, ako kaže e, laže koza, ne laže rog, je li tako? To je njihov spis, nije to moj iskaz. Idemo po tome. 45.000 ima dole ostalo. Kome, braćo? Kome u Medlisu? Vi znate učesnike Medlisa bolje nego ja. I znate kako stvari stoji. Kome su ih podijelili? Jesu podijelili vama potrebne? Jesi došli hađe i dali ti 2003 da, da se pomogneš, izgubio se zemlji? Jesu tebi došli dole? Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bilježi hakim u svojom sredraku. I bilježi ga bejhaki. Da je rekao. Ovo se, ovaj hadis je slab. Ali ga svi učenjaci hanefijskog mezheba u knjigama fiqha navode. I za njim se povode i to ime temelj. Kažu. Rekao je, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Agnuhum anil mes'eleti fi hadha li'om. Evo fi misli hada ljevom. Rekao Allah poslanik sada kaže, i to je u svim knjigama hanefijskog medheba. Kada govori tamo, kaže, podmjerite ih danas i učinite ih malo bogatijim, da ne budu od oni koji traže i prose i potrebni su čak, kaže, u ovome danu danas, koji je Bajram. I zovim se povode hanefijski učenjaci i pravnici i rade po njemu. Po čem rade danas? Ja vraćao, vallahi ne znam. I volio bi da me neko pojasni po kojem medhebu rade. Pa se sada dalje. Ima Malik kaže od sada katelu fitra ili vitara ne dijeli se na osam kategorija, nego samo na dvije. Na el fukara wal mesakin. Na one koji su nevolnici, bjednici i siroma. Samo te dvije kategorije. I ovo je stav kojeg je podržao Ibn Taymiye i brani i smatra da se sada katol fitr daje samo na ove kategorije i ja tako smatram. Samo se na dvije kategorije sada katol fitr daje. Bjednicima, nevoljnicima i siromacima. Ne Ne tamo da se daje za institucije razne, za obrazovne i ne znam za horove. Nego se daje samo oni, jer zašto su svi tekstovi koji su došli, nahrani ga prije nego što izađeš na Bajram. Nahrani ga prije nego što učinite da bude neovisno taj dan i tako dalje. Toliko za sada. Ako bude bilo potrebi ćemo inša Allah ovom još koji pregovoriti. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم